kalkın hadi. Tutun şunun ucundan. Ne yapıyorsun delirdin mi? Evet delirdim. Darlandım ulan çekin şunu çekin. Çek çek çek. Evet ortayı boşaltalım. Dur dur tamam. Hadi Meral patlat bir şarkı. Ne var ya? Neriman oynar da biz oynayamaz mıyız? Kızım biraz oynayalım da ısınalım hadi. Gönül gözüm kapalı bilerek sana yazılıyorum A penceresi aralı her yerine bayılıyorum Yavrum baban nereli nereden bu kaşın gözün temeli Sana neler demeli ay seni çıtır çıtır yemeli Anam babam aman kaçın kurası bu ne baş belası bugünün mirası Anam babam ama kaçın kurası Bu ne baş belası bu gönül kirası Aa, ah, Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da bosuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek Böyle sazlara eyvallah. Meral! <laughs> Aferin kız Meral. Vallahi çok iyi oldu. Isındık. <laughs>